بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء ورسل الله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام المهديين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio Muhammedom. Salavat i salam Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru, počasti nas srcima koja će se tebe bojati, očima koja će iz straha od tebe suzu pustiti i počasti nas da naša djela sva budu kod tebi primljena. Došli smo do 41. poglavlja u sahihu imama Buhari. Opet hadis govori o onome u čemu smo mi. Naslov poglavlja je babu semeri filail. Poglavlje sjelo u traženju znanja. Znate da uvijek govorimo da je vrlo bitno da fokusiramo se na to da imamo što više lijepih stvari u svome životu. S vremena na vrijeme dođu ovako prilike kojima se čovjek nekako kao iznova probudi. Znate da je Muhammed sallallahu alaihi upitan zbog čega Allaho poslaniće postiš ponedjeljak. Rasulullah sallallahu alaihi je rekao to je dan kada sam rođen. I to je dan kada mi je objava počela dolaziti. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je također preselio u ponedjeljak. I zbog čega sam počeo s ovim, vi znate da je Hazreti Omer nakon preseljenja Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam rekao kao da sam prvi put čuo kuranski ajet وَمَا Muhammedun illa Rasul. Muhammed je poslanik. kad halet min qablihi rusul i prije njega je bilo poslanika fa in mata au pa ako bi on umro, preselio ili ubijen bio zar ste se vi vratili zablud ovi dani su prilika i ovaj mjesec je prilika da se podsjetimo još više na Rasulullah onako kako je Hazreti Omer rekao iako on te ajte znao na pamet kaže ali kao da i prvi put kao da i prvi put kao da i prvi put učim čita. Na samom početku, kao što smo običajali, sjetimo se Fatihom i dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Lidan lila il Fatih. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث prenio nam je Said ibn Ufair od Lejsa قال حدثني عبد الرحمن ibn Khalid od Abdurrahmana ibn Halida an ibn Shihab od ibn Shihaba Ez-Zuhrija, znam tog učenjaka an Salimin wa Abi Bakr ibn Sulejman ibn Abi Hafmete anna Abdallah ibn Umara kal i od Ebu Bekra sina Sulejmanovog unuka Ebu Hasmeta da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu rekao Ravija, prenoslac ovoga hadisa je Hazreti Abdullah ibn Omer, vi znate da je to onaj čovjek kojeg je Allah Želešanuhu počastio da su iza preseljenja Rasulullah s.a.v. govorili ako hoćete da vidite insana koji se čvrsto drži sunneta Rasulullaha, pogledajte Abdullah ibn Omer. Nekada bi ga pitali, vide ga pod nekim drvetom. Subhanallah. Pitaju ga zašto si tu zastao. Kaže jer sam svojim očima vidio Rasulullah sallallahu alayhi da je tu zastao. Normalno je da svako ljudsko biće pamti datume koji su mu biti Pamti, pamti Hanuma kada je muž rekao njen, hoćete se udat za mene. To je njoj bitno u životu. I obrnuto, pamti on kada ju je zaprosio. Pamtimo lijepe trenutke kada nas Allah počasti je Ja. Hazreti Abdullah ibn Omer do te mjere je bio u sunnetu Rasulullah sallallahu da je pamtio gdje je Resulullah sjeo da se odmori. Kaže, Abdullah ibn Omer opisuje nam jednu situaciju vrlo sličnu u ovoj u kojoj smo mi večeras. Kaže, Salla binan nabiju sallallahu alaihi wasallam al isha. Vjerovjesnik sallallahu wa wasallam je klanjao jaciju namaz kao imam nam. Fi ahiri hayatihi. Na kraju svoga života, pred preseljenjem Muhammeda sallallahu wa wasallam. I obično, kada vam čovjek kaže da se nešto desilo tako u nekim trenucima koji su, jel, kaže, pred kraj života mi je govorio. To je nešto što je, jel, što je puno bitnije nego ono što se inače govori. Salama salama qam. Pa kada je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam presalamio, predao salam, ustao je. Fakale. Ustao je i rekao. hadihi. Vidite li ovu noć vašu? Subhanallah fe inne mijeti sene minha. Na vrhu stotine godina ovoga u čemu smo mi, vi znate? Sto godina, vijek jedan. La jebqa mimmen huwa ala zahri ardi ahad. Niko od onih koji u ovom trenutku živi. Kada se navrši stotinu godina neće ostati živ. Sada, zanimljivo je da je osnova svakog grijeha svakog našeg propusta prema gospodaru, svakog našeg propusta prema Resulullahu u smislu slijedženja, salavata na Resulullahu. Svaki propust izvire iz našeg nemara. Ako je srce nemarno. I zbog toga je Ulema govorila Mejdanu kumul awal fusukum Prvi vaš mejdan na koji treba izaći i dobro se naoružati su vaši prohtjevi. Pa ako se sa njima iznesete, lakše ćete se sa drugim stvarima nositi. Ovdje Resulullah sallallahu alaihi hoće da utka u plemenite ashave, a i u sve generacije iza, jedan izuzetno bitan osjećaj. A to je da svi mi imamo misiju i svi mi imamo ulogu. Ali smo svi mi od danas do sutra. Ako im je, zamislite, to kaže Ebu Bekru Sidiku. Desnoj svojoj ruci. Sidik iskreni. Kaže Omeru Faruku. Omeru pravednom. Svi su oni bili, jel istinoljubivi, pravedni. Ali potom je su ovi bili poznati. Kaže Hazreti Osmanu, koji su se meleki stidili. Kaže Hazreti Ali. Slušaj, na kraju 100 godina niko od vas više neće biti živ. Koji osjećaj Resulullah hoće da utka u nas? Koji? Osjećaj duboke poniznosti prema gospodaru. Jer ako se čovjek oholi i ako se čovjek uzdiže, kaže Resulullah sallallahu Allah Đelešanuhu neće dozvoliti da se bilo šta podigne od dunjaluka, da se bilo ko uzdigne, a da ga neće spustiti. I Allah Đelešanu neće dozvoliti da se bilo koji rob Allaho, muškarac ili žena, učen ili manje učen, ponaša ponizno. Svjestan je, jel, ko je i šta je? Svjestan je da je od danas do sutra. A da ga Allah neće uzdići. Ako hoćeš istinski da budeš poštovan među, od roditelja svojih, od bračnog druga, ne možeš biti ohol. Ljudi ne vole ohole. Zašto? Zato što Allah je u naš fitret ugradio da odbijamo da se stvorenja poput nas oholi. Sve dok se ne počnemo mi oholiti. Zaboravimo se pa se oholi. Jedan je velikan vidio čovjeka obuku lijepo dijelo i počeo se mi kažemo jel neko šepurt kaže njemu šta kažeš za mene taj koji se lijepo obuko i šepuri se kaže šta da ti kažem bio si sjeme koje se mora oprati ako izađe. A na kraju ćeš biti lešina koja se mora ukopati da ne smrdi. A između ta dva trenutka u sebi nosiš mokraću i izmet. Subhan. Dobro, ovo boli. A nekada hirurg mora rasjeći da izvadi tumor. Nema opasnijega hiretskog tumora od, od, Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam La yedhulul džennete men kane fi kalbihi mistalu min kibr. Neće ući u džennet, a nije to šala. Neće ući u džennet ona osoba u, čijem srcu bude koliko trun jedna oholost. Insan mora na tome raditi. To su one bolesti koje se trebaju liječiti. Toliko je opasna ta bolest da gospodar kaže u Kur'an Kerim sa asrifu an je fil Zaista ću ja, kaže gospodar, udaljiti od dokaza mojih. Neće biti vjernici. Oni koji se uzdižu na zemlju. On možda klanja. Ali Allah ga je udalio od svojih ajta. Što se kaže koliko ima učača Kur'ana, a Kur'an ih proklinje. Jel kaže uzvišeni gospodar, zaista je Allahovo prokletstvo na nasilnike, a on nasilnik. ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidite li ovu noć? Pogledajte uvoda Božije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Najprije povezuje ljude s onim u čemu su oni. Vidite li ovu noć? Nije rekao vidite li ovu da, ovaj dan. Rasulullah i podsjeća u onom trenutku kada insan shvaća da onako kako dan ima svoj kraj zalaskom sunca tako i moj i tvoj život ima kraj izlaskom duši iz tijela. Nekoliko detalja da spomenemo vezano za ovaj hadis. Kada govorimo o Rasulullahu sallallahu alaihi Sallam, a evo, u mjesecu smo njegovog rođenja. Mi ne možemo, a da se zaista insan ne istopi od ljubavi prema Muhammedu sallallahu alaihi Kaže, jedan insan govorio za televiziju o Muhammedu sallallahu alaihi sallam, a snimo ga nemusliman. Pa ispričao detalj koji je onako dirnuo i ovu nemuslimanku, voditeljicu ovog nemuslimana. Pogledajte koliki je manet mi imamo prema nemuslimanju. Kaže, kada su završili, nikada nisam, gledajte ovoga, ovog, ovije pomijetnje u razmišljanju. Kaže, zaista nisam čuo nekoga da o svom Bogu ljepše govori. A on govori o kom je o Muhammed sallallahu Nima se pomiješalo ono što je u njihovom vjerovanju vezano za Isa Koji je emanet Resulullah sallam ostavio nam. Emanet prenošenja vjere. Kaže Resulullah sallam Bellihu anni walau aja. Kaže, gleda ovoga, ja stvarno svako jutro kad insan ustane i klanja sabah, Allah ga počasti, prouči nešto od Kur'ana, treba mnom pa ovaj hadis Resulullah. Bellihu anni walau aja. Prenesi od mene pa makar jedan ajet kuranski. Jedan hadis, ja. Nešto izvjeri kada je Resulullah s.a.v. rekao na vrh sto godina kako se ovo vrijeme kreće i svaki dan kao što Hasan al-Basri kaže sine Ademov ti si dan kada jedan dan prođe prošlo je dio tebe onako kako čovjek treba biti svjestan svoje prolaznosti treba biti svjestan činjenice da u vremenu i prostoru kaže Hazreti Ebu Bekr sad smo spominjali ovo on kaže Ebu koji je izgarao da nešto uradi. Kaže Ebu Bekra s oko sebe kada je bio halifa, tako mi gospodara, nisam glavu digo nakon što sam spavao, a da sam uspio nešto usniti. Toliko je bio umoran, toliko je bio izmoren obavezan Kaže, nisam uspio usnit. A kod nas imamo drugi nastavak. Sanjamo malo pa se probudimo, obavimo nešto, pa kaže da vidim šta će se dešavati kasnije. Ima drugi dio. Kaže, nismo. Subhanallah. Pitali su jednog velikana. Zašto mi, muslimani, a sada se govori o onima koji vjeruju u Boga i sudnji da. Kaže, zašto mi prezirujemo preseljenje? Kaže, zato što gradimo Dunjaluka, rušimo Ahiret. A čovjek ne voli da se preseli iz onoga što je sagrađeno u ono što je srušeno često spominjem i moram opet podvući to. Mentalitet moramo mijenjati. Mentalitet nas muslimana ovdje i muslimanki moramo mijenjati. Mentalitet, evo drugih naroda, vi kad pogledate druge narode, evo pogledate Turke, kao muslimanski narod, odete, družite se sa njim, oni u džematu nešto rade zajedno. Njemu je potpuno svejedno, hoće li biti prvi ili posljednji, bitno je da se zadatak uradi. Pogledaj nas bošnjake, da Bog da se ne uradila, ja neće prvi naša ona uči ovako, mu pokrene ruke. Ne. Ne smije. Džamija te odgaja čovječe, pa mi sjedimo na podu da bi bili bliže mjestu gdje će nas ukopati. Znate? Za ono alima. I to je suština. Danas je svako bitan. Svako je bitan. Bitan je umet bitan je džemat Ti ako nisi sebe stavio u službu džemata, u službu umeta, u službu svoje zajednice, ti si onda pojedinac. Ti ćeš sam biti proživ. S kime? A kaže gospodar وَسِيقَ الَّذِينَ تَتَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ Oni koji su bili svjesni Allaha, bit će uvođeni u džennet kako? U skupinama. Koliko je taj osjećaj prolaznosti i osjećaj da ja trebam uraditi ono što je do meni, a moliti drago gospodara da me nagradi za to. Koliko je bio jako ljudima. Onaj Alim, stalno ga spominjemo, kada su Mongoli okupirali muslimanske zemlje. Kažu, sutra ćeš ti jest svinjetinu. Kaže, neću. Kaže, ima da jedeš, što ćemo ti glavu odrubiti. Zatvorili ga to veće, prilađe i kuhar kaže, šej, ja sam, kaže, musliman, primio sam islam, sutra ću ja tebi teletinu, Kaže, dobro da te Allah dragi nagradi. Sutradan on iznio nosi onaj kuhar teletnu, a osmije od, od uha do uha. Stavlja onu teletnu pred šeha, kaže, hališ. Ona kaže, šeha digu ovako, kaže onom je stražaru, jel da je ovo, kaže, svinjetna, kaže, jeste ti šta sada, je svinjetin. On uzme i prevrne. Ona je sa suzama u očima, kaže, tako mi je Allaha teletna, je, zaklali jutro stale jaci friško ti još mjesto dan. Kaže, dobro, Znamo ti i ja. I zna naš gospodar. Ali ko će reći umetu Muhammeda sallallahu I kaže na licu mjesta su ga uzeli ljub. Nije to šal. Biti spreman. Imati taj osjećaj prema umetu. Od mene i od tebe se puno manje traži. Spominjao sam vam i moram to u mjesecu me luda spomenuti opet. Da probudim kod vas, kod sebe jedan osjećaj stida u prvim mjesecima studiranja, kaže meni jedan čovjek, kaže, što ja tebe vidim Kenane da ti ne voliš Mohameda, sallallahu alaihi A meni braže je bilo da mi je šamar udari vratio mu, nego mi je to rekao, šta ćemo sad? Kaže, što ti ne voliš Mohameda, sallallahu Ja kažem, odakle to? On dalje onda nastavi, znate, kad, jednom kad se otvori onaj ona dijagnoza, onda dijagnoza bude cjelovita. Zna, vidi se onaj visoki trigliceridi, šećer u krvi. I kaže, što kaže vi bošnjaci ne volite Muhammeda sallallahu Ja kažem, nemoj, baš kao moj narod njih nisi upoznao, gledaj mene, da reci meni šta je moj problem u odnosu na rasula sallallahu alaihi Kaže, družim se s tobom mjesec dana, a nisam te nikada vidio da si sjeo da donosiš salavate na Rasulullah sallallahu Onaj ko nekoga voli, on njega, on njega ispomni. Mjesec, mjesec, evo, radiju leva. Treba biti mjesec salavata na poslanika. Treba mjesec kada ćemo mi u svoju dječicu, onako kako su neki drugi ljudi u nas, ulijevali ljubav prema Muhammedu a.s. Daj da, daj da mi uzmemo seva da mi ulijemo u srca neki drugi ljudi ljubav prema Muhammedu Vjerujte mi, muslimani, pričao sam prije par dana van Bosne i Hercegovine, ne muslimani plaću kad se Mohamed a.s. spomine. Ispričao im ja detalj, mi, kaže mi muslimani tvrdimo da je Mohamed a.s. kao što u Kur'anu se kaže alamin da je Muhammed milo svim svjetovima. Ja kažem ja ću vam samo jedan detalj spomenuti. Kažem onaj, prije onaj otac sin razgovaraju šta se dešavalo prije Muhammed ali Kaže babo sinu, kaže imao si ti sestricu malu pa kada je, kaže, napunila treću godinu života, ja rekao majici njenoj, obucio najljepše ruho i namirišije, pa kaže da je malo odvedem u goste. I kaže, ona ju je obukla, ja je za ruku i u dolinu pored me, Mekke. Iskopam joj rupu, onda Allah dadne. A vjeru, vako, gleda osoba, ne musliman, ne, ne muslimanka. Gleda sa suzama u oči. Pretpostavlja šta se desi Kaže, onda vjetar se podigo, uprljio mene i kaže, ona curca od tri godine prilazi i čisti meni. Pričao sam vam. Sad, subhanallah, kaže, uprkos tome, ja je uzmam za ruku i bacam je u onaj, onu rupu. I živu je zatrpao. I kaže, držala me je za ruku dok je u njoj bilo života. Allah oči nemuslimana zarose. Ja kažem, zamisli, ja evo samo zamisli ovo, koliko je majki, koliko je sestara, koliko, možda je moja i tvoja mati mogla to biti, možda sam, to bi još gore pogleda, možda sam mogao ja biti taj koji bi ubio svoje, onaj žensko dijete. Koja je milost Muhammed sallallahu Međutim, emocije su emocije. Emocije treba pretvoriti u djela. Vi znate da je Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la... Kažu habe wa hasira ja Rasulullah, men. Kaže ko ne vjeruje Allahu poslanić? Kaže men, ba, men, men bate i wa džaruhu ila džembihi džav'an. Onaj ko kaže omrkne u svome domu. Onaj ko zanoći, onaj ko legne sa svojom hanumom u krevet sa svojim bračnim drugom, a komšija pored mu je gladan. Vidio sam kod braće u Sanskom mostu, išao sam preko petak, subote, nedelje u Zagreb, San, Oni su lijep jedan običaj uveli i ovi su ahbabi se ponudili da to, ako Bog da i mi radimo. Od sljedećeg puta, ako Bog da, svaki put kad dolazim na halku, marka dvije pola marki, nebitno. Odijem i kupim neku namirnicu. Kilu soli, kilu šećera, kilu riži, e, kilu makaruna kilu bilo čega od namirnica. Ona će se vrata otvoriti od kuhinje. Ovi će volonteri, ako Bog da, ona to fino sve pripremiti, spremiti. I mi smo već dogovorili ova prva tura od sljedećeg četvrtka, odmah dajemo narodnu ovu kuhinju Zamislite da svaki put po 30-40 kila hrana svakome i da naviknemo i ove mlađe koji možda imaju samo džeparac. Naviknemo da dadneš Marku. Nemoj da ti Marka bude teška. Jer ko stavi Marku pod noge, Allah dadne da mu dolaze u ruke. A ih stavi u pamet i u srce, ne da ti Allah Bog. Vidiš i radi je po 12 sati, manje imaju nego ti koji radi 6-7 sati. To te Allah uči. Subhanallah, znači već od sljedećeg puta. Naravno ko nema, Allah Želešanu želi da nam olakša. Nek se sjeti i dovom, ne kaže Jara počasti me poslom pa da ja mogu učestvovati u tome. Znači momci će, ako Bog da se time bavit, ja bih zamolio tabački ima svoju stranicu tabacki.com Svi oni koji žele, ovdje se odnosi na mladiće, djevojke, srednja škola i na oni koji su na fakultetu. Oni nek budu tu volonteri. Nek se javi na tabacki.com ili eventualno sljedeći put nek se ponude kada se bude to slagao. Znate koji je sevap? Meni babi u Cazinu daju spisak. Ne znam, svaki put prikupili po 70-80 kilograma hrane. To je zalogaj u ustima nekog gladnog Božijeg groba. Čak ne muslimana da. Pazi, znate ono, kada je kod Ibrahima, kod Musa alih salama, došao čovjek koji nije vjerovao u gospodara, kaže, hoćete nahraniti, traži da ga nahrani, a ako budeš vjerovao u Boga, <laughs> kaže, neću, i okrene se od. Uzvišeni gospodar objavi, onaj Musa, alih o Musa, ja ga hranim 80 godina, a ti mu radi jednog obroka tražiš, tražiš da vjeruje. Kaže Musa, ali salam, zatrčao se za njih. Kaže, stani Boži robe. Kaže, Allah mi je ukorio zbog tebi. Ešhedu en la ilaha I onda da posvjedeći. Hiljadu rekiat prenosi se da je jedan Boži rob klanio pored kabi, I onda mu je gospodar objavio. Na fila je to. Kaže, tako mi gospodara meleki su prenijeli. Ono što si uradio veliko je hiljadu rekata. Zamisli, 500 puta dva. Zamisli, pa ako je po dvije minute, ima tu vremena. Ali je jedan zalogaj koji staviš u usta gladnoga već. Ja molim gospodara da nas počasti dobije ove stvari razumijem. Od sljedećeg puta, molim vas, ovi mladići će se rasporediti, imamo tu kuhinju ćemo otvoriti, sve što, se, sve što dođe, ako Bog da on će dobiti zadatak, Hafiz Amar, ova ekipa sa, sa Samirom i ovim momcima i djevojkama da se popiši. I dobit ćete tačno spisak koliko, koliko smo svaki put prikupili. Ovaj put idemo ako Bog da u ovu Sljedeći već put budite slobodni preporučiti. Možda ovdje među našim ahbabama ima neko koji je u teškoj situaciji. Daj da mu napravimo za mjesec dana da ima šećera, da ima brašna, da ima makarona, da ima ovih namirnica koje se ne kvari. Možda, među, možda ovaj do mene sjedi, onaj, možda njemu treba. Vi to znate bolje. Pa ćemo ako Bog da rad na tom. Nemojte dozvoliti da ovo što, pazite, nema priča, priča, priča. Kaže se priča jeftina, nije tako mi Allah. Zna se čovjek ubiti zbog priča. Nedavno se insan, jedan ovdje u Sarajevu musliman, ubio, kaže, tako mi drago u Boga ostavio pismo. Ja nisam kriv. Ništa drugo nije rekao. Kaže, ubilo me to što oni iz džamije pričaju protiv mene. Priča jeftina, ljudski život je otišao ljudi. Nije priča jeftina. Čuvaj svoj jezik od besposlenih priča. Uradi, pokreni, odradi, organizuj. Krijep se radi islama, nemoj biti bolan teret islamu, nija niti. Ubio se, ja nisam mogao vjerovati, ubio se insa, Ubio se insa Zato što su drugi ljudi ga objedili, potvorili, slagali na njega. Nije mogao njegov obraz, nije moglo njegovo srce da to podnese. Priča, braću i sestre, nije jeftina. Priča je odgovornost. Moja priča ovdje je odgovornost moja pred gospodarom. Neću da ona bude bez veze. Ona treba da ima smisao. Trebamo ako Bog da već od sljedećeg puta to početi. Vidjet ćemo, izvijestit ćemo vas jel se prikupilo, koliko se prikupilo mladići, djevojke će odmah to odnijeti. Hafiz, jel tako? Ovdje u kuhini oni će već rekli da će to prihvatiti, da će nam potvrd da smo mi to njima ako Bog da i da gradimo povjerenje. Vjerujte, naši dušmani ne, ne, neće oni, pazite, oni džamija, ne, neka džamije, s dvije munare, s četiri munare, ali neka, neka među džematlijama koji su u džamiji nema povjerenja. Zašto? Jer sutra treba platiti struju, što bi ja kaže dao za struju ovaj. Jel, odmah, hiljadu, ono što smo kazali, ako neće da uradi, pronađe hiljadu razloga zašto neće. Ako hoće da uradi, dovoljan mi jedan. Idem na halku hadisa, ako Bog da, nosim kilogram riže, nosim kilogram makarona, nosim kilogram soli, nosim pola kile nečega, koliko može. Ali hajmo da naviknemo sebi. I pogotovo je dobro, ima, ima je vlada koji dolazi. Ka, u predanjima se kaže dočekujte belaje sadakom. Ljudi, mi, kod nas vlasi ovdje u Bosni kažu, kaže sadaka ga spasla. Više i oni znaju šta znači iskreno nešto dati na dragu Bogu. Dajte da mi pukšamo naša ljubav prema Resulullahu, naše suze. Ja molim da on nas ako Bog da prihvati i kaže ovo je dio moga umeta koji je imao na pameti moje riječi. Ne vjeruje tako mi gospodara onaj koji zanoči sit, a komšija mu glada. Mi ne možemo nahraniti sve, ali možemo uraditi koliko može Nemojte dozvoliti da prođe ako Bog da sljedeći put i oni koji neće doći, koji su spriječeni, obavi nekako, pošalje reci evo kilogram od mene, evo pola kilogram. I ja ako ne budem došao, ako bude Hafiz držao ili neko predavanje ovdje, i ja ću od sebe poslati. Idemo svi. I uz Božju pomoć nijedno djelo nije malo ako ga je gospodar prijim A nijedno djelo nije veliko ako nam ga Allah Ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijemo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas oholosti u svakome pogledu. Gospodar naš počasti da naša srca iskrena tebi budu. Gospodar naš počasti nas da imetak naš umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam služi. Gospodar naš unesi u naša srca radost. Gospodar naš oprosti nama i roditeljima našim. Gospodar naš molimo te da oprostiš učiteljima našima i svima koji su prisutni ovdje. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od džehennema i svakoga dijela koji približava džehennem. u mjesecu me te molimo da nas podsjetiš na Muhammeda salavatom koji ćemo učiti da nas podsjetiš na Muhameda sadakom koju ćemo davati, da nas, počastiš, da nas podsjetiš na Muhameda ljubavlju koju ćemo prenijeti na svoje ukućane prema Muhammedu sallallahu ve Molimo te da nas počastiš proživljenjem u njegovom društvu i da nas počastiš da u svim svojim dijelima budemo iskreni. Ništa gospodaru nije lahko ako nam ti ne olakšaš, pa te molimo da nam olakšaš dobro. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin rabbil alamin